Amén. Mm-hmm.

Thank you.

จิตใจของเราได้จิตใจเป็นรักเป็นจิตจิตใจเป็นรักเป็นจิตใจเป็นรักเปนจิตใจเป็นเป็นจิตใจสายสายอันนี้จิตใจเป็นเป็นเป็นจิตสายจิตสายหนึ่งชีวิตจิตใจของเราได้ผ่านรู้สึกจิตใจเป็นจิตใจเปนจิตใจเข้ามาจิตใจเป ่พระราชาดีมาหรือดีวิสุทธิ์หรืเป็นผู้่ีหรือดีนี้เราเป็นเราจิตแก้จิตข้ามรี้จิตนี้เป็นไม่ออกเราเป็นจิตนี้ ะเป็นคนวามหมายของของสิ่งที่เขาเป็นยึดตรดมาต้องยอมทรงได้ลำบากได้ไดขอที่ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่เป็นคนนั้นแต่ก็จะไม่หมด Thank you. วิธีวิจารณ์

เป็นตัว Thank you. ถึงเกิดมาที่ไม่เ มีชีวิตมีชีวิตมีชีวิต นี้สอนเราในบทนา้ร้อยหลายปีมีอันอยู่ ที่บุคคลที่มาดูมาแล้วมีอันนี้อยู่มีตัวที่เหมือนเป็นเปลี่ยนเดียวกัอันนี้เห็นบุคคลดูจิตที่ไม่ทำและมีความสุขแบบนี้ดูเสียงไม่มีประโยชน์แบุคคลที่เดืดมาแล้วมีอุปสรรคที่สำคัญเราจะต้องยึดในที่ที่เด็กเด็กอีกครแ้งนะครับในกา Adam

ดูให้คนแก่เขาไล่สื่อสารว่าพระพุทธเจ้าขัดเผที่เดียวเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อีกต่อไปพา มีผนอยู่ที่มีจิือัตว์เหล่านี้ไม่เหมือนกันทุกคนถ้าเราพูดไปเหอนกันมีเด็กเล็กก็ยังอีกเด็กเล็กก็ยังอีกเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดานี่เองแตเพื่อ ฟังคนอื่นอูดแล้วจำเอาไม่ได้มักจะคิดคิดนึกเอาไม่ไ้ตาไม่ มีเสียงข้ากขาสายเป็นรู้ปฏิจจารู้นะครับมีที่ในอนันตาดนะครับเป็นที่หนึ่งหรือเี็นวันโนเพราะว่าถ้าเนเจ้าสัดว์ผมข้างดีผมถ้าเป็นเจ้าไม่ลาอกจ่าไปนะดังนั้นถูกกฎของธรรมชาติยึดถูกยานปัญญาสัตว์ขาดออกไปแล้วและไี่เสริมเป็นหรู้ไม่จะไม่ขัดคืนมาทำให้บุคคลผู้ที่ did it having closed at one time, which means that at some moment it has nana, and it has being purely and mainly really, then it means เที่นี่มีควารามชั่เจนอาศัยพัฒนาได้มาเรกิดที่ความรู้มีปราะกาเราที่สำคัญผมเคยพูดให้ท่านฟังมาเป็นจะำนวนมากแล้วเราาไจรเื่องนี้นะไ่ครับท่านสมาธิราเรป็นเรื่องที่สำคัญและผมยังมีข้อเราจะไปรที่ยบเทียบให้ฟังอี่าก ทิ้งหรือไม่ใช้กันและใช้ประโยชน์ที่ดีไม่ได้หรือการคืออีกคืองคือผลประโยชน์ใช้คืออีกคือคือหรือใช้ประโยชน์ที่ให้ที่ประโยชน์ที่ประโยชน์ที่ประโ่ชน์ที่ให้หรือเด็กหรื่อีกคือใช้ประโ่ชน์อีกคือประโยชน์ที่ประโยชน์เมื่อเราจะดูในที่มือของตัวเองมันเป็น ไม่ดึงไปหรือไม่ถอยหลังไม่เดินืะจะกินข้าวหรือจะไม่ได้กินข้าวหรือจะนอนกินข้าวหรือจะนอนไม่ได้หรือมีข้าวข้าวข้าวทม่เดินไปเรื่อยมันไม่ได้มาแก้ตัวเขาเอาเพื่อมันจะเกิดคนนั้นคนนั้นเรื่องเข้ามาเรียนรม้ถึงเร็นเขาทม่นี่อีกนะทุกข้ารมันไม่ได้มีข้าวที่ไม่ได้เป็นมีข้าวข้าวที่เดินไปเรื่อย นักธรรมะนี่จะรู้ว่าเอออย่างนี้หรือหรือพระพุทธเจ้าไม่ยาอีกต่อไปใช้กินมิสูมิมิสุภาปิมิเทมิเทอยู่เพราะมันขาดคำอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าเพราะมันขาดเป็นทางแล้วเรียนต่อคำนไม่ถึงหลักคำนี้ทางนี้ไม่ได้แก้เป็นทางไปถูกหลักเป็นนั้นเป็นนี้เป็นทาง ได้อย่างที่เคยใช้มาแล้วแต่อาจจะใช้ประโยชน์เรื่องอื่นมาได้ดยู่ ด้วยสติปัญญาเราจะไม่ทำสิ่งนั้นึ่งมีปจะตัดขาดสิ่งนี้เะไปใช้ได้เช่นเดียวกันเราคิดที่ข้าวคิดที่เดียวเด็กที่เดียวเด็กเดียวเดียวหนึ่งเด็กข้าวหนึ่ขับอีกหนึ่งขับอีกน่งทางแร้วยิ่งจะเรียนเรียนรดกนึ่ขับอีกหนึ่งเด็กขับอีกข้าวหนึ่งเราไปดูดีกันจริงเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเท่จ รู้และบุคคลที่ทำด้วยอย่างนั้นถ้าพระเจ้าเป็นเราเรื่องบุคคลจาที่ไม่ได้เนี่ยให้ฟังหรือยูกที่ที่ไม่เคยอกู่ที่อยูกที่ที่แต่ที่ไม่ได้ จกิดรงเรื่องการขายจริงเรื่องจิตใจเรื่องชีวิตเรื่องจิตวิญญาณเพราะไม่รู้สิ่งตรงนี้คือบุคลี่ที่ที่ี่ตี่ที่่ทวาที่ที่ที่ที่เทีีนที่ที่ที่เรีี่ที่ที่ทา่ที่ทีค่่ทีี่าเทีีนทีนที่ทีที่ทีเที่่มี่ที่ทีใ่ทีคที่ที่มี่ที่ทีทีคที่ที่มี่ที่ที่ทีคที่ที่ ไม่ไม่ที่ยังเข้าใจคำพูดแล้วเอาไปปฏิบัติโดยจิตไม่เคยใช้ไม่เคยชื่อไม่ใช้แรงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้านั้น if you understand if only you can understand the word then there's nothing you can it's not the same thing that the Buddha knew but the thing that the Buddha knew was there all the time and was changing ดังที่ท่านเจ้าชายทั้งหลายเดี๋ยวนี้ ทำอย่างนี้เรียกว่ามีความพระพุทธเจ้าวัดหน้าองค์ที่เป็นวิธีอุปมาอุปมาไที่เกิดอุปมาบุญนักขัดขัดขันเป็นวิธีวัดหน้าอุปมาที่เป็นวิธีวัดเกงดในบุคคลนักขัีขันสบ้ยนักขัดขันเหมือนเราที่ดูนักวิจัยที่นักเรียน เลือดไหลไม่จะอดทนอดไม่จะอดนอนอดหายเดินเดินเลยอดจนเห็นเจ้าเดิน ำน้นนั้นมที่เราเอาเด็กยานนเอาอะไรติดจ่ให้เป็นรู้แต่รู้นั้นมันเที่ยงมันไม่เคยมัไม่ละเอียดทีนแรกแต่ถ้าเรดูแคทะลุออกไปแล้วน่าจะมาทำให้รู้มนเที่ยงแก่เข้าข้าเข้าขาดขาดนี่ทำให้เอาสบายอะไรต่างรดูที่มันจะอะไรให้มันละเอียด Thailand and the people outside is a thing of material people we have to go of fear before we go again until the fear and the complete ทุกอย่างเกิดจากในดังนั้นอย่างที่ท่านพุทธเจ้าเป็นอุดดีไม่ใช่อุดดีเป็นคนเปลี่ยนในสื่อสังคมหรือเป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ ผมเคยได้ยินทางผมสอนแต่เป็นผู้เห็นอีกเรื่อยพูดเรื่องนี้สู่ผมฟังผมเคยได้เตือนชาวบ้านเตอเมื่อถึงที่สุดแล้วผลทีสุดแล้วคือยานปรากฏในสัตอย่างที่ผมพูดไว้ให้ฟังว ดูเชือกหนังนั่นเชือกอาตมาขาดเปลือกางมันขาดมันติดต่อกันไม่ได้หรือว่าหอมผมออกจากบนศีรษะของเราเนี่ยออกมาแล้วจะเอาไปปลูกกระเทาะดูไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ต่างๆติดต่อกันไม่ได้อย่างนี้นเวลาพูดในชีเิืมันมรน่ันมันมันมันมันมัน ความจำเป็นเด่นในการที่ปฏิบัติที่สุดในความจำเดินเมื่อมันข้ากับสัตว์เพราะไม่ได้เกิดไม่ได้มันจะตื้อโดยตัวของเราเองเหมือนกับสันดีไม่มีน้ำเองหรือ even like with like something that has been totally eradicated it can arise again ในสันดีเป็นสิ่ง ฉันดูเธอไม่ถูกทางนั้นน้เขาไม่เข้าใจเลยดูเป็นคนนั้นหมทั้งเป็นของทั้งหลหรือใจพักหนีหิดหร่อดูพักที่เยอะหรดูที่ทักทักดูที่ทักหนีเรื่องที่ที่เเรียนผมเคยอุปมาใ้ฟังเด็กเด็กเด็กทารกและเด็กน้อยบ้านผมมีเด็ก ทุกวันตัวของผมสูงเวลาดวมันแดงเราดีว่าเอามือหลักติดหักทุกติดเข้าอย่างที่ผมทำอย่างนี้ดูคือขาวทำอย่างนั้นให้ดีบางคนไม่เข้าใจสำหรับที่เนเปเป็นอย่างนีดนมัด it ู s it alone time b e c a u จะทำ e n the color becomes up ี s white someone who นผู้นี้เห็นใข้าใจเป็นแล้วหรือดูดูกับบุคคลผู้ที่เห็นไม่รู้ที่ยังไม่เข้าใจแต่สำหรับบุคคลที่รู้เข้าใจทันทีไม่ดูไม่ดูดีดูดูใช่ไมดูไม่ดูดีดีเด็กไม่ดูกที่เลยแต่ดูดูดูเลยดังนั้นจิตที่ตามเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นที่เรียนถึงและคิดถึงเสมอกัน รู้เห็นเข้าใจในเดียวกันอย่างนั้นรู้จริงรู้เห็นเหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้เข้าใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าและเป็นอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่เป็นมาแล้วทำไมถึงมีที่เรายประเทศมีวิธีมีใครมีวิาีมีคิดอะไรนีมีมีมีมีมรมี ไม่นึ้ไม่คิดไม่มันจะเป็นอย่างนั้นได้พอได้ตั้งแต่อย่างนั้นเราอดไปดึกใส่สิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้ ไม่เคยเป็นมาก่อนอืมเป็นทัศนคติที่เราไม่นู้ไม่ได้ที่เราที่ทัศนคติ Yes, we understand mind, yes, we don't understand mind, น n d e r s t a n ที่ i n k i n g the vibration of the unconscious before. เมื่อเราเห็นเมื่อเรา รื่องมีมีบานเขึ้ิงิงด้มีมีมีมีอาอุบิมีพัฒนาลายมีนี้ตัวนี้มีเป็นปรากฏมีพระพุทธมีอาเลยมีมีเป็นตัวลายเป็นตัวที่เป็น คือเอามันมันไม่มันมันวิเชียนโดยบรรยายโดยบรนยายมันบริสุทธิ์ในปฏิมัติปฏิบัติในเรื่องไปมันไม่พูดถึงเป็นสุดของผมเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นผมเดินไปเดินมาขับไปอับมา ันเป็นเช่นนั้นอีกด้วย เมื่อเป็นเสร็จแล้วมันก็เลยมีความรู้เมื่อเดินหยุดขึ้นมันทราบ่อขึ้นไปแล้วพบ่อขึ้นไปแล้วทำรมจันทร์ก็อยู่จบทำไปแล้วเป็นอย่างนี้เป็นเรียกว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจสิ่งที่ไม่ปกตินล้นถูกดแบบเกิดในวูบเปไม่ใช่กนรทำดีดูวิธีดู ัปฏิบัติทำที่หลักที่พระพุทธเจ้าทำเอาไว้นะเจอมีวันแรกถึงมีวันแรกถึงวันไหนมีวันที่ที่จะไปถึงมีวันที่ที่ที่มีวันที่ที่จะมาถึงวันที่ที่จะอัดเนื้อมาอาจจะจะย้ายไปหรือไปที่นี่ด้วยมันไม่